habido. Melones. Ya está. Todo flaca. ¿Cómo estuvo el tío en la carretera? ¿Qué rollo? La guacha fuera de un bar, ya la tarde estaba sola, me acerqué y le dije hola, en algo te puedo ayudar. Ella me dijo llorando, ya nadie puede ayudarme, allí estaba mi durango y me la acaban de robar. Me va a enojar mi papá, hoy no me dejó salir, es por eso que a mi casa ahorita no me quiero ir. Si me invitas a algún lado, con gusto me voy contigo, y aquí no hubo ni un testigo, creo que le podré mentir. Bonita, no llores más y vámonos de una vez. Ella dijo aquí en cortito hay un motel que es japonés, yo tengo la pendejo, en un 2x3 Y le dije no este triste, vamos a pasarla bien Y así como en los cuento exactamente es como fue no les miento, en el momento pensé que la conquisté Pero ya después capé que ella me estaba esperando Y nunca existió la Durango, algo malo estaba pasando Me paré corto tengo que orinar. Me bajé, me metí al baño y el corto empecé a filiar. Y guaché en las camionetas, unas cuantas más atrás. Se me borró la sonrisa y pensé me quieren quebrar. Agarré mi celular para marcarle a la bandera. Le dije me andan cazando a que no encuentro en la tanzuela. Me dijeron que les diera 10 minutos nada más. Que no fuera para el motel, que regresara para el bar. Eso me pasa por acelerando Le dije mami perdón, tengo que volver por algo Agarró el volante y dijo yo no puedo regresar Si nos vamos pa'l motel por favor déjame bajar Le dije vieja pendeja nadie va a bajar de aquí Por poquito y me la picas pero ya te descubrí Ahora cuéntamelo todo en corto si quieres vivir Me dijo yo no sé nada, me pagaron por venir ¿Qué chingados te fato, Te lo juro no sé quién, señores bien vestidos, solo los miré una vez. Me asomé al retrovisor y guaché las camionetas. Era una suburban gris y otra troca bien paleta. Le metí la pata al fondo directito para el bar. Ya me estaban esperando dos, tres macizos del clan. Me hablaron al celular, carnalito, ¿dónde estás? Le dije, me van siguiendo en un minuto, estoy por ahí. No te preocupes por nada, todo va a salir muy bien. No saben con quién se meten, pero ya van a saber. Ya estamos todos aquí parcados en el callejón. Tú te metes a hasta el fondo y aquí le damos topos. Estoy llegando ya quiero, déjame meto pa' allá. Espero que los ojetes tengan huevos para entrar. Tal y como me dijeron, entré por atrás al bar y las trocas en caliente se metieron sin pensar. Eso me pasa por andar de cachondo Ya los tenía rodeados Los bajaron a todos y qué los desarmaron Eran seis malandrines, estaban todos culeados Los llevamos al terreno a ver quién los había mandado Ya que estaban amarrados comenzaron a cantar Ellos mismos lo planearon, me intentaban levantar Porque era el dinero fácil de este mundo ya se van De la morra y los seis nadie nunca supo más Eso les pasa